poglavlja u ovoj knjizi Babu El Džemai Bejna Salatejni bis Sefar poglavlje spajanje namaza na putu. Autor je ome hadisu spomenuo u ome poglavlju, prosto spomenuo hadis Ibn Abbasa kome kaže Ibn Abbas radijallahu anhu kale kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ježmao bejne salati zuhri wal asri iza kana ala zahri sejrin wa ježmao bejne magribi iša kaže Ibn Abbas spajao bi poslanik sallallahu alaihi wasallam podne sa ikindijom kada bi bi, kada bi se kretao na putovanju i isto tako akšam sa jacijom. Ovaj hadis bilježe ga Buharija i Muslim, jeli trebali bi, kako se jeli, u knjizi navodi, ili jedan od njih, autor kaže da bilježe ovaj hadis Buharija i Muslim, ovo je Buharijina verzija, a Muslim ga je zabilježio u sličnoj verziji, kao eh, Buharija ga bilježio kao Muallek predaju. Ali muhadisi često kada se nalazi osnova hadisa, kažu bileže Buharije muslim. Iako ne bio hadis tim tekstom i u toj formi šta? U jednoj od dvije hadijske zbirke. Tako da je dozvoljeno znači kazati hadis bileže Buharije muslim gledajući da je osnova hadisa gdje? U jednoj znači od dvije hadijske zbirke. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno spojiti dva namaza i u tome u globalu nema razilaženja među ulemom. Sva ulema je složna, bez razilaženja, da je dozvoljeno spojiti dva namaza. Znači, ne znam da imaju bila kakva razilaženja da je neko od uleme to porekao. Samo se razilaze oko mjesta spajanja. Gdje je dozvoljeno spojiti, a gdje nije. U protivnom spajanje kao spajanje definitivno znači a, konsensus islamskih učenjaka. Pa je veliki broj uleme, odnosno većina, dozvolila da se spaja na putu za razliku od imamo Ebu Hanife koji dozvolio da spaju namazi samo na Arefatu i na Muzdalifi. Arefatu spojiti podne i kindiju u podnevsko vrijeme i akšam jaciju u jacijsko vrijeme na Muzdalifi. <clears throat> Dok većina uleme nije ograničila a, spajanje samo znači na ovim mjestima. Kad je Jal spominje da je Hasan al-Basri i Ibn Sirin da su isto tako prezirali spajanje i to se navodi kao rivajet ili mama Malika. Navodi se isto tako da je dozvoljeno na putu spajati ženama, a nije muškarcima. A to što ženama put šta? Teže pada nego muškarcima. Ali to je mišljenje slabo. To je mišljen dajiv. Jer sve što je činio poslanica Lola srme vrijedi kako za muškarce, tako i za i za žene. Hanefijski učenjaci kažu dozvoljeno je spojiti na putu namazu ali spajanje po hanefijskom mesebu na putu biva el džemo suri, a to simbolično, da tako kažemo, spajanje namaza. Pa kod nje spajanje podne i kindije tako što se podne klanja u zadnjem podnevskom vremenu, a i kindija se klanja u prvom i kindijskom vremenu. Pa bude znači spajanje, kažemo, prividno ili simbolično ili tako nešto, a nije stvarno. Za razliku od šta? Većina islamskih učenjaka koji dozvoljavaju to stvarno spajanje namaza. Imam El-Hattabi, Ebu Suleiman, koji je umro 388. jeđeske godine, ima svoje, svoj komentar na Sunan Ebi koji se zove Me'alimu Sunan. Me'alimu Sunan, on u tom svom komentaru kaže spajanje namaza na putu je olakšica. Spajanje namaza na putu olakšica. I ovo poznavanje prvog i zadnjeg vremena, kaže, skriveno je mnogim učenim ljudima. A kako onda šta? Običnom svijetu. Pa kada bi ti neko rekao, hajde spoji podne i kindiju, tako što ćeš podne klanjati u zadnje vrijeme, par minuta prije istaka, ili deset minuta ili 15 i gledaš u sunce, i klanja i kindiju šta? u prvom vremenu staviš koplje i gledaš koliko je dostigla dužinu, jedan ili dva hlada ono razreženo, i onda klanjaš taj kindio. Je to, je to otežanje ili olakšica? To je otežanje. Haj čovjeku daj, rekao bi živ bio, pusti me na miru, molim te, Allahu ekber, klanjaću. Podne u prvom vremenu i kindiju u prvom vremenu i završena priča, ali tako? Teško je, znači moraš gledati, danas imamo mi sahat, jeli da kažemo s precuzne vaktije, imamo sahat, to bi ti bilo otežanje, kad ću, šta ću, moram gledati, ne trebam početi još pet minuta sačka da ne bude veliki period, jer ona nije spajanje, to je otežavanje. Nego, ovaj, spajanje je ovaj, olakšica, a olakšica čovjeku znači, kako se zove olakšica, olakšava mu, znači, ovaj, e, njegovi balje. Kada je Abbas, kada je upitan o, da je poslanik sa spojio Medini namaze, kad nije bilo kiše i vjetra, nije bio na putu, Kaže, što je to poslanik sa učinio? Kaže, rade na juhriđe umete, Nije, kaže, htio da oteža svome umetu. Pa je spajanje šta? olakšica, a nije nikako, znači, nije nikako otežavanje. Mi imamo, iz druge strane, hadis kod koji jasno pobija stav mišljenja hanefijskih učenjaka, rahimehumullahu ta'ala, kada je u pitanju to a, simbolično spanje namaza. Jer se kaže u jednoj rivajetu, kaže, pa je odgodio podne dok nije ušlo prvo i k'indijsko vrijeme, pa je spojio. A možemo sad metaforički tumačiti, da kažemo, prividno ovaj, simbolično tumačenje. Ne možemo. Odgodio je podne dok nije ušao prvi vakat i kindije, pa je onda spojio, jasno ko dan. Hatta dehale evolu vaktil tako kaže Znači, jasno ko dan da se radi o stvarnom ovaj spajanju namaza u jednom namaskom vremenu, a ne u dva. Jel u redu? Iako čovjek na putu, putnik vraća, ima samo tri namaska vremena. Ima se sabah, ima za podne i za ikindiju, ima i za akšam i za jaciju. Putnik ima znači tri namaska vremena, a nema pet. Jer se ta namaska vremena znači dodiruju. Dobro, šta je dokaz imamu Ebu Hanifi, rahimahullahu ta'ala, kada kaže da je spajanje simbolično, da nije stvarno. On uzima za dokaz ajet u kome uzvišeni Allah zaođer kaže Inna salate kjane alen mu'minine kitaben me ukuta. Ajet u suri en nisa. Namaz je vjernicima u tačno određena vremena propisan. U tačno određena vremena propisan. Pa nije dozvoljeno kod Ebu Hanife pomjeranje tih vremena, iako to došlo u određenim hadisima. On će hadise radije znači metaforički protumačiti nego što će promijeniti šta općenitost kuranskog ajeta. I to je poznato kod hanefijskih učenjaka. Jer kažu ovo je jekin da imaju šta, da se namaz klanja u njegovom šta vremenu. A ne može što pomjeriti mimo vremena osim čime? Osim jekinom. Osim ubjeđenjem istim. Ubjeđenje je da je namaz u njegovom vremenu. Ako ga hoćeš klanjati mimo vremena, moraš imati isto ubjeđenje da bi tu šta u osnovu promijenio. A imamo li mi ubjeđenje da je, je došlo u Kur'anu da se mogu spojiti namazi? Pa Ebu Hanife neće. Znači, nije Ebu Hanife, braći, to govorio, neko misli kada Ebu Hanife, ako kaže suprotno hadisu, da, da je odmah Ebu Hanife odbacio hadis. Nije. Prvo, je li došao hadis do Ebu Hanife, pitanje. Druga stvar, Ebu Hanife, kako je shvatio i razumio taj hadis. Pa je Nemamo tog jekina. Dobro. Onda mi moramo postaviti Ebu Hanifi drugo pitanje. Dobro, zašto si onda dozvolio spajanje na Arefatu i na Muzdalifu? Ako si to primijenio, isto pravilo na putu, što ga nisi primijenio gdje i na? I vidimo da je Ebu Hanife pogriješio, tako? Naravno da nije pogriješio. Ebu Hanife kaže hadisi koji govore o spajanju namaza na Arefatu i na Muzdelifi su motivatir. A motivatir hadisi uzrokuju šta? Jekin i čvrsto objeđenje. Pa kako je Kur'an došao motivatirom, tako je došao šta i ovi hadisi tevatirom. Pa kaže, to je razlika. I jeste razlika, zaista. Zato se nije ulema razišla po pitanju spaja namaza gdje? Na Arefatu nemo zašto? Zato što sad hadisi došli? Da, jasno, kod nema razilaženja nikakvog. A jesu li hadisi došli kod spanja na putu? Nisu. Nego došlo je nešto što opet je u Hanifi u prilogu. Nešto što je suprotno. Buharija i muslim bilježe od Ibnu Mesauda kaže nije nikada poslanik sallallahu alaihi sallam spojio dva namaza, da je klanio namaz mimo njegovog vremena, kaže, ne kaže spojio, nego ovako kaže, nije nikada poslanik sallallahu alaihi sallam klanjao namaz mimo njegovog vremena osim na, muzde, osim na Arefatu i Muzdelife. Kod Buhari kod muslima. Jer ovo dokaze Buhanife. E, Nema potkud spajanje. Vidiš da poslanik nije, Ibn sud kaže nije spojio. Pa Ebu Hanife ima argumente da ne treba spajati šta? Na putu, je li tako? Ebu Hanife ima argumente da ne treba spajati na putu. I njegovi argumenti su vjerodostojni i jaki. Ali su argumenti džumhura jači. To što Ibn Mesud nije znao da je poslanik sam se spojio, to ne može biti dokaz nad onim ko zna. Ibn Abbas, Enes, Ibn Omar i drugi su spajanje. Kaže, ja vidio poslanika sa ovako. Čovjek izišao hodao, hodao, 20 puta prešao uz Kaže mu drugi čovjek, juče je bio na autopijaci i kupio auto. Kaže, kako je je mogao kupiti auto? Ja ga nisam vidio. Nije je bio ja ga nisam vidio. Negira. Ovaj kaže, ja bio sam mujom i on potpisivao ugovor. Čije se prihvata? Ovaj što je potvrdio, jer on zna što ovaj ne zna. Ovaj je vidio što ovaj ovaj je čuo što ovaj nije čuo. A ni jedan asab, braćo, nema ni jednog ashaba da ima cijelu vjeru kod sebe. Zapamtite. U smislu da ima sve hadise, nema. Ashabi kao generacija su prenali cijelu vjeru, definitivno. Ali jedan ashab da je znao sve hadise i sve što je dešavalo i značenja ajta tako, nema to. Taj se nije rodio. Niti se je rodio nakon ashaba bilo ko od uleme do sudnjeg dana koji je znao sve. Toga nema. Nego ima ljudi uče godinama i naiđu na stvari koje nikad čuo, ni kaže šta je to Allahu dragi spomio sto u Nikad čuo za to nije. Jer je šerijat more bez da. More bez dna. Pa dokaze koje uzeo buhanife, ajet jeste ajet, ali imamo hadise koji ukazuju da se određenim situacije namaz mogu klanjati. I što se tiče hadise Ibn Mesuda, on ne može biti dokaz, jer kao dizanje ruku. Kad Ibn Mesuda rekao kaže, nisam vidio poslanika, sa ozem da je digao ruke mimo početnog tekbira. Ibn Omar kaže, vidio sam poslanika, sallallahu sallam, da klanja i da diže ruke kad ide na ruku i kada se vraća na, sa rukua i kada se diže na treći rekat. Čije se prihvata? Ibn Omar, Ibn Omar je vidio. E, Abdullah ibn Mesud nije vidio. Ali ova je vidio. Pa je znači njegovo preče da se prihvati. Jeste. <clears throat> Tako imamo hadis Enesa o spajanju, imam hadis ibn Omara, imam hadis ibn Abbas, ovaj što se tiče spajanja čega? U mjestu boravka. Znači, govorimo sad o spajanju u jednom vremenu, da se jedan namaz prevuče u drugo šta namasko vrijeme, o tome govorimo. Nije nas sada bi to put, ne put, to, to je druga priča. Govorimo znači da se spoji podne i kindija u kom vremenu? U podnevskom ili ingidinskom. Kao što govorimo znači za akšan i za <clears throat> jaciju. I ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno spajati namaze kada čovjek putuje. Znači, kada samo putuje, a da spoji, znači ne mora biti poseban nekakav razlog još za spajanje, nego šta, samo dovoljno mu je put, ili kao razlog. Pa spaja podne i kindiju i akšam i jaciju. Ulema je složna da se sabah ne može spajati sa drugim namazima, niti znači sa jacijom, niti sa podne, niti se ikindija može spojiti sa akšamom. Kao što je ulema znači složna, je li oko spaja namaza na arefatu i na muzdalifi. Dobro. Spajanje namaza na arefatu i na muzdalifi je kod šafijskih učenjaka zbog puta a ne zbog obreda. Razumijete? Spajaju se namazi na putu. Šafi slučajnici kažu spajaju hađije zato što su šta? Na putu, a ne zato što su u obredima. kakva je razlika? Razlika je u tome što ako kažemo da spajaju zato što su u obredima, onda može spojiti Mekija. I može spojiti čovjek koji živi na refatu. Ima kuću pored šatora blizu na refatu, jel u redu? Iako se lema razilazi velika smrća razilaženja oko, oko prava, da li čovjek ima pravo da gradi nešto na refatu i na muzdelifi, na mini i slično tome, na mjestima gdje je šta, gdje su obredi. Ali ajde tako kažemo, čovjek živi negdje na refatu ili u obližnjem mjestu. Tu je, ima svoje deve, živi tu, jel tako? I došao na hađ. Vidi kuću, vidi tamo svoje deve. I spaja. Ako kažemo da je zbog puta taj šta ne može, spojiti. Niti Mekija, niti onaj koji živi na refatu, niti na Muzdelifi koji živi, niti na Mini koji živi, niti koji, samo može onaj koji je došao iz daleka, znači, i koji je putovao. Čak i čovjek iz ha, i on bi bio tu i tamo. Jel tako? A niko koji je posle Džede vamo do Mekije ne mogao spajati. Jel u redu? Tu je razlika. Pa šafijski učenjaci kažu da spaja se zbog čega? Zbog puta, a ne zbog obreda. Ovo mišljenje nije jako. Ovo mišljenje je slabo. Ispravno je da se namazi spajaju zbog obreda, a ne zbog puta. I to je te abud, obožavanja Allaha za time, ne pitaš zašto i kako. Poslanik sam spojio. Jer je poslanik sam sam bio na refatu i klanjao ljudima namaz. Je li rekao o Mekije, o Arefije, o ovi, oni, nemojte spajati? Nije. Nego je klanjao svima, nikoga upozorio nije. Došao je na muzdelif, klanjao, nikoga upozorio nije. Pa nije se okrenuo poslanik sam i sakao, Assalamu alaikum rahmetullah etimu salatekum fe inna kao mu sefer, assalamu alaikum wa rahmetullah. Nije tako kazao. Upotpunite svoj namaz, mi smo šta? Putnici. Nije to kazao. Nego je znači klanjao. Pa su ljudi klanjali za Nakon toga dolazi Ebu Bekr, dolazi Omer, dolaze ljudi. Niko nije šta. Niko nije govorio Mekijama, nemojte vi do Osmana radi Allah talanu koji je prvi upotpunio namaz za min. Isto namaz za min, Bio namaz za mini, klanjao. Je rekao Mekijama, ne možete kratiti. Namaz se na mini krati, šta? I što se date prevariti tako lako? Morate bi znači biti malo čvršći. Nama se na mini kratije, ne spaja se. Namaz se klanjaju svaki u vaktu, ali se kratije, znači četvororekljati na dva, na dva rekiata. Pa nije nikome rekao, poslije je rekao, ljudi, mi ćemo klanjati dva rekiata, pošto smo došli iz, iz Medine, ali vi Mekije koji ste tu domaći, klanjajte samo koliko. je svi slušajte, Benu Haš, klanjajte šta? Nije to kazao. Nije, nije rekao da je potpuno, nego su klanjali za njega. A da je to rekao, to bi bilo šta? Prenešeno. I zato prvi koji je upotpunio na min je bio Osman radi Allah Ibnu Ibn je za njega klanjao četiri rakijata. Kako je došao kod muslima u Sahiju. Kad ga upitali, kaže, kaže, klanjam, kaže dva, dva je klanjao poslanik, sa osam, kaže dva lijepa primljena, Ebu Bekr dva, Omer dva, kaže dva lijepa primljena, ali kaže innal hilafe kulluhu šer, kaže razilaženje je šer, zlo. Pa je klanjao kako je klanjao ko? Halifa muslimana. Radi Allah, to je od fikha Abdullah ibn Jeste, ti ćeš upotpuniti, e, skrati namaz, to je po sunnetu. Ali kakav će, kako ćeš ti fitnu nakon toga napraviti kad dođe halifa muslimana? Iako ljudi kažu, braću, da je Osman radijalah to što je uradio, da je uradio sa razlogom, povodom, da nije tek tako. I navode razna opravdanja Osmanu što je upotpunio. Jedan od najjačih opravdanja, po mome viđenju, je to to što Osman radijallahu ta'ala kada je obavljao hađ, mnogo je ljudi došlo sa strane da obavlja, lica. Pa da je Osman klanjao dva rekiata, svi bi pomislili da namaz ima koliko? Dva rekiata. I zamislite, vrati se ona iz Jemena, ona iz Iraka, ona iz Basre, svako se vrati iz svoga mjesta i kažu mi klanjali za halife duplog zeta Allahovog poslanika sa i on je klanjao podne koliko? Dva rekiata. Nemoj mi pričati da podne ima četiri rekiata. Pa bi ostao na šta? Na dva pa Osman je htio da zatvori šta? Što ukazuje na fik koga? Osmana radi Allah na fik njegov ukazuje, neminovno. Dobro, to nije ovaj tema našeg predavanja. U svakom slučaju, jeli, da znamo samo jeli, da je spajanje zbog čega? Zbog obreda, a ne zbog puta i onda nam se, znači, jeli, e, razjasni nam se u čemu je razlika, znači, između jeli, kada je došlo razilaženje među ulemom po ovome, po ovome pitanju. Ono što je poslanik, a imamo drugu stvar. Na e, dan na svoje oslobođenja Mekije prenosi se da je poslanik rekao Esselamu alaikum wa rahmetullah, etimu salatakum fe inna kao sefer Esselamu alaikum wa rahmetullah. Pa je tu Mekije, upozorio šta da? Da. Pa nije puni namaz. Jer on krati, pa kaže vi upotpunite namaz. Ali nije to isto uradio na hađu. Znači, postoji razlog. I nemoguće je, vraćati da poslanik nešto zaboravi ili oma kana rabbu sija i tvoj gospodar ne zaboravlja. Ako bi zaboravio poslanik sasvim, bio bi posjećen na to što je bilo. Tako da ispravno da ljudi koji dođu, znači svi, kogod da bio, krate, spajaju na ome mjesto, znači namaze i krate. Kaže, kada bi bio na putu, kada bi putovao, u ome hadisu je, ovaj hadis verzija Buhari je dokaz, a, da čovjek ne mora biti u posebnoj žurbi, da ne mora kasniti, da ne mora biti nekakav poseban razlog šta da ja želim, sad sam stao, želim odmah da klanjam dva rekiata, da ponovo nestajemo, ponovo se nablistimo, zato što nas čeka tamo šta? Moramo doći do određenog vremena. Nije. Ideš, dovoljno je put, nikud ti se ne žuri, imaš i 15 dana viška. Stao si, opet spojiš. Jer je razlog spajanja šta? Put. Olakšica. I to ulema navodi, na primjer, čovjek krenuo na put, kažu, ovaj kralj putuje na putu, nosi ga na onome haudeđu. Jel? To me danas ona, ona je bio S, ona klasa. Jel? I ljudi mu s onim ga lepezama vodom ga hladnom, sve mu potaman. Kralj. Jel? To znači, će kralj nego kralj kralj. I, i nije, gla, nije, nije vruće, nije ništa. Može postiti, ne mora postiti. Jer je putnik. A nađete vamo čovjeka siromaha, ne može prehraniti porodicu, radi težak fizički posao i može izdržati post, mora post. Zašto? Zato što je ovaj putnik, a ovaj nije ovaj domaći. Ovaj domaći. Dužan je da posti, ako može podnijeti posti, ne izaziva mu, znači ovaj, nikakve, ovaj, e, ne da će ne može post izazvati, mora šta? Posti. Tamo cijeli dan, šta? Rajba, fasadu. I opet mora šta? Moraš post. Jer nisi šta? Putnik. Ali otišao si u Beč da radiš, i došao dole, kad počeo rad, počela padati kiša. Kaže, šef, moramo ostati ovdje, jeli, dokle se ostaje, do 10, 11. Nije bitno. Ostaješ koliko ostaješ, da bi dobio 60, jeli, procenata, i ti sjediš i kažeš, daj mi sendvič, daj mi, daj mi pepsi, popijem. Jel halal pit pepsi? Popijem pepsi, jel tako? Pepsi je halal. Popijem, a kiša pada, nije vruće, mogu postiti lahko, i šta, ne moram zato što sam šta? Putnik. Ne zato što sam odšao raditi, nego zato što sam putnik. E, ovo je, braće, ovaj a i te razlog, znači zbog čega čovjek može spajati, to je, znači, šarijat odredio i to nije dozvoljeno ljudima, znači da, pored toga, znači nešto novo uvode, osim ako ima mjesta za analogiju ili, ili pa znači ne mora čovjek da se boji da će ga nešto promašiti, ako, ako, ako ne spoji, ako dozvoljeno da spaja, samo dok je putnik dozvoljeno da spaja. Imao vremena, ne žurio nikuda i tako dalje. A što su obaveze i poteškoća veća, biva mu sigurno znači i olakšica, je li tu veća, on ima veće pravo na što na, na spajanje, na mazu. Neka ulema kaže, poput imama Malika i drugi, da je dozvoljeno samo ako čovjek ima potrebu žestoku. Putuje i, a put ga pritisnuo, e onda kada je upotrebno nema spajanja, nego samo, znači, krati namaz. I prenosi se od, e, isto od Elejsa ibn Sada, jeli, poznatog fakriha, i Seurija i drugi. Dok Džumhur uleme kaže da, većina uleme kaže šta da, je dovoljan samo put. Spajati se može samo ako je put dug. Znači, ako je put dug. Ta dužina puta, ono što su papihi odredili u kilometrima, to je vallahu ta'ala najpriče da se slidi. Ima različiti mišljenja po tom pitanju. Ono što se odredila većina uleme jeste 88-89 km. Tu otprilike. Neki kažu 85, približno. Pa možeš spojiti na 80 i na 83, na 84. Znači ne može biti tačno da se odredi, znači približno tome. Dok anefijski učenjac, kod nje je malo duže, kod nje je 96 km. U svakom slučaju, znači, kažu svi približno, to je nekakva procjena, znači, na koje treba spajati. I to je najpreče, znači, da se poštuje. Pa čovjek ako dođe u situaciju da sumnja, onda će šta? Potpuniti. Zašto će potpuniti, ko će mi kazati? Eto, negdje na vazi, ono, pola, pola, putujemo, težanje, da bi izbjegao šubhu. Ja hoću pravilo. Hoću pravilo od vas da ja nakon tog pravila sve mu sudim nakon toga. Ubjeđenje. Ovdje ubjeđen to da, da, nije, da nije prevagno, a, onda, a vama sumnja. Na, na ubjeđenje on, znači, kad, kad sumnja, ne može sumnja da povije ubjeđenje. A jeste čuli? Ovo je, ovo je sad nagim što je kazao, on je to rekao, sam to treba malo ubličiti. On je rekao, sumnja ne može pobiti ubjeđenje. Ovako ćemo kazati, braću. Čovjek je, kada je putnik krenuo, osnova je da je on šta? Nije, znači osnova je da je on domaći i krenuo je na put. Mora biti nešto da tu osnovu promijeni. I on nije šta? Nije promijenio se to što imam, to je meni znači mogućnost. A ta mogućnost sama po sebi ne može promijeniti, znači tu osnovi taj jekin na kome sam ja bio. Jel u redu? Tako znači da ovaj, da je uzemo drugo pravilo. Žena ima, na primjer, dobila prije ciklusa, izlazio joj nekakva, ovaj, e, žutilo nekakvo izlazi iz jednog tijela. I nije vrijeme hajza. Hoće li taj sami izlazak pojava promijeniti to njeno ubjeđenje? Neće. Jer čak i da je vrijeme hajza kod po ispravnom mišljenju, opet pojava nekakve boje smećkaste i tako dalje, što se ko žena znači često to ne menja propis. Jer je krv ta koja je šta? Hajz. A to što se je pojavilo, postoji mogućnost da jeste, a postoji mogućnost da prekine i šta? Da nakon toga nema ništa. E dobro, je to pola-pola? 50-50, jel? A vamo imaš 100% ubjeđenje da je ona šta u čistom periodu. Pa ne može ovo šta? ta sumnja ne može promijeniti pa da kažemo ne, ne moj klanjati, moj postiti, ne, nego ona ostaje znači na svoj I to pravilo uzmeš i nakon toga tvrdi kad ješ u nama, u namazu stojiš nešto burlja po stomaku, jel tako? Dok neka ne napusta namaz, šta dok ne čuje zvuk ili ne osjeti mir. Znači to vam je, to su pravila. I nakon toga možeš suditi desetinama mesela da ne moraš nikoga pitati. Ne možeš svako pitanje zvati, e šta je, kako je, ne. Ima pravilo, pravilo je takvo i tako, ha, potrao sam po mestvama. Potrao sam po mestvama, jel u redu? I, ili imam abdest. I ne znam jesam li izgubio abdest. Jesam ili nisam sumnjam. A siguran sam da ga imam. Za razliku kad nemam abdesta i stao kažem Allahu ekber. I počnem sumnjati jesam li uzeo abdest. Šta je osnova? Da nemam. A sumnjam da li? I onda da li imam ili nemam? Šta će biti? Nemam. Za razliku toga kada imam, pa sumnjam da li sam izgubio, osnova je da imam, a sumnja je oko toga da li je čovjek izgubio, onda ostajem da, da imam abdest. I tako, to je, braćo, to je kao aj, to su pravila u šerijatu koja čovjek kada slijedi uz Allahom pomoć A sva ta pravila su uzeta iz hadisa, nije to ništa uzeto, lema sjedla i hajmo sjest i dogovarat se. Kako bi mi to mogli da to bude nekakva pravila za one naše miskine koji će doći u 14. stoljeću hiđarskom, jel, mislim za nas, jel, da bi oni znali kako će živjeti i kako će vjeru razumijevati. Nije to nego su uzeto iz hadisa i iz ajeta, znači su uzeta pravila koja ljudi šta? Koja ljudi moraju slijediti. Dobro. A, neka olema kaže da čovjek mora imati nijet za spajanje. Hoćeš spojiti podne i kindiju, kad staneš prije početnog tekbira podnevskog, u srcu je šta nijet, zašta za? Za spajanje. Ja sam bio jedne prilike klanio iz jednog imama, kaže, kaže, istahdiru nije, istihbar, kaže, pripremite nijet ono, ne moraš ga, ne nije spajanje, ne, nego kaže pripremi ga, da je on u svakom tu, da je on pripremljen u srcu negdje. Evo red. Tu nema potrebe nikakve. Nijet ne treba šta? Spajanje ne treba nijet. Braćo, čovjek oblači oprao noge i obukao čarape. Ne treba mu nijet za potiranje. Ne treba mu nijet za potiranje. Čovjek obukao košulju za namaz i skopčao. Ne treba mu nijet da pokriva šta? Stidno mi je da bi klanjao i lupu kao pantalone, nije bito i tako dalje. Ne treba mu nijet da, zašto? Jer to je sredstvo. Tako isto ne treba nije čovjeku za potiranje. Ne treba mu nijet za put. Ne treba mu nijet. Krenuo, ne nije ti, on je krenuo negdje i produžio, otišao još 5 km, 10, dok je primijetio da je izišao to odmah. Ne treba mu nijet, da mora imati poseba, nije da on nijeti šta. Put i da mu je onda dozvoljeno spajati. Čovjek krenuo odavde, ne znam, do, ajmo kazati dokle, do Kirdorfa. Koliko ima do Kirdorfa? 70 km. Da kažemo da nije put. Došao u Kirdorf i nazvao dole kući. Kažu dolazi. Dođi kući, ima nekakav problem. Treba on, I krene on dole prema kuda? Prema Makedoniji. I sada kada smije spojiti? Ako kažemo da mu je nije trebao za put, onda računa od Kirdorfa koliko? 88 ili 96, kako hoćeš? Koliko si seba? Jel od tog računao, od tog mjesta. A ako mu ne treba nijet, već ima šta? 70 pređeni. Razumijete gdje je razlika? Jer jasno? Dobro. Znači, računao bi, tu je razlika. Znači, ispravno je da za put ne treba nijet. Za spajanje ne treba nijet. Spojiš podne, kažeš me uči kamet. Allahu Opće, ne treba ti nijet, posebno klanjaš to vrijeme, ti se obavio dva namaza kada trebaš obaviti, ne treba ti nikakav nijet za to. Nego taj nijet može čak čovjek pobrkati. Stanjaš podne, podne, ali nije tim u isto vrijeme negdje šta u pozadini tamo u, u pred komori nije tim šta i i kindiju. I onda mogu pobrkati lako dva šta. Nije to što nije, što nije ispravno. Da li je potrebno da se namazi klanje jedan iz drugog? Što misli ovaj ekipa dole pozadu? Da li je potrebno ovaj, klanjati namaze jedan iza drugog da se mi praviti onaj, pauze? Ja sam klanjao podne. I kad smo klanjali podne, na put smo bili, Kaže Roma, hajmo mi nešto pojesti, pa ćemo onda praviti kindiju. I ti sjedneš sofru, polako, jeli, dok si ti to sve završio, riješio, prošlo je po sata. Hajmo sad praviti kindiju. Je to spajanje? Znači, ulema se tu razilazi. Ulema se, braće, razilazi. Jedni kažu da ne treba, ne mora biti to. Da je dozvoljeno tebi da spajaš i da ne mora biti šta? Ne mora biti jedno namaz uz namaz, nego može biti odvojeno. A neki kažu ne treba biti spojeno. A treći kažu prave razliku između podne i kindije, akšama i Pa kažu, ako klanjaš podne i kindiju u podnevsko vrijeme, mora biti spojen. A ako klanjaš podne i kindiju, to isto vredi za akšama u redu. Ako klanjaš podne i kindiju u kindijsko, ne mora biti spojeni. Jel u redu? Znači, ako, spojiš podne i kindiju u jedan, moraš klanjati odmah jedan namazi za drugog. Ali ako klanjaš u šest, onda možeš klanjati podne, pa sačkaš posata, pojedeš onu svoju sofru, ono što ima, i onda klanjaš šta? Gdje je razlika? Kada si ti klanjao podne namaz i hoćeš da klanjaš posle njega i kindiju, je li to pravo i vrijeme? Nije. Nije pravo i vrijeme. Pa se kaže da bi spajanje, bilo spajanje, moraš ga klanjati odmah jedan, klanjati jedan uz drugi. Ali kada sam ja klanjao podne, hoću spojiti podne i kindiju i kindijsko vremenu, pa sam klanjao podne u šest, Allahu i sada kad hoću da klanjam ikindiju, je li to pravo ikindijsko vrijeme? Kažu, možeš ga onda odgoditi? Molim? Nije vrijeme. Pa ali ja sam klanjao, podne je završeno. Meni je da odgodim podne do ikindije. Ja sam godio i klanjao podne. I mogu ga šerijetski je tu. Ali sada i kindija, to je kindijsko vrijeme. Ako ga odgodim pola sahata, kažu ne smeta. To je šta i dalje? Svakako si ti, za razliku, u prvom slučaju sklanjao podne, pa drugi namaz koji odgađa, što nije njegovo pravo vrijeme. Pa kažu trebaš ga klanjati. I to ima s logičke strane, logičkog onoga e, aspekta gledanja, ima šta svoje, ima svoje mjesto. U svakom slučaju, namaze je najpreće, znači klanjati jedan iza drugoga, ovaj, i da se ne pravi tu nikakva pauza među njima. A, ulema se razilazi po pitanju spajanja namaza u mjestu boravka kada je kiša. Jedni su dozvolili, dozvolili su šafije i hambelije. I Ebu Hanife, definitivno nema toga ništa neće znači da čuje, a ima Malik je dozvolio spajanje Akšama i Jacije, a nije dozvolio podne i Kindije. I ovdje su razilaženja velika, ja bih najvolio ovo pitanje odgoditi, jer ono nije opće, ono nije vezano za, za, znači, za našu tematiku, da napravimo o njemu, jesmo i govorili o tome kada? Da napravimo posebno predavanje o spajanju namaza vezano za kišu. Pa da vidimo kako bi se to moglo spojiti, kako propise mesele koji se tiču spajanja, ovaj i svega drugog. Pa možda to odgodimo nekada ako nas Allah poživi da govorimo o tome posebno. Znači to je, to je mesela opširna i široka i ima tu znači ovaj i poigravanja, ima svega oko ove mesele. Ima i negiranja, pa da vidimo znači šta su dokazi, šta su argumenti, ko je to da sahaba spajao, kako je, šta je. Hadis ibn Abbasa, ovaj, da, koga prenosi Džabir ibn Zaid, od, od, od, od Džabira, pa da vidimo znači što se tiče tih hadisa. U svakom slučaju neka to ostane pitanje koje ćemo možda nekada naknadno obraditi. Pitanje spajanja, kada je u pitanju bolest, jedan dio uleme spoji, dozvolio, drugi je odbacio to, većina odbacila uleme, a bolest, braća, se razlikuje. Ispravno je napraviti razliku bolesti. Imate bolesnika koji je bolestan i spajanje mu je velika olakšica, a ne spajanje mu pravi probleme. Kod takvog spajanja možda i mogu proći. Ali čovjek bolestan, boli ga, i ima bolove, ne prestane, a, boli ga, ne znam, glava boli. I ništa mu neće pomoći. Sada ako klanjaš i spojiš već i dalje, isti bolovi ostaju tebi. Ili problem je, znači takva je bolest, da ništa ti neće pomoći. Šta ako? Spojiš. Jel u redu? Čovjek boli ga, ne znam, boli ga prst. I, ili boli ga ruka, nekakvi veliki bolovi, grčenja. I to tako ostaje. Što ćeš spajati? Ako spojiš, hoće prestati to. Čovjek boli ga zub. Kaže, ja, ja moram prekinuti post. Fino. Šta ćeš uraditi? Kaže, da se najede. Pa neće zub prestati od... Zub, neće, neće, neće od pite zub prestati boljeti. Nego ti treba šta? Medikament. A nemaš medikamenta. Kaže, ja moram... Ja sam jedne prilike došao u Jordanu, u jednu radnju mehančarsku, ja ulazim, ja ovaj, jedan mehančar tamo sjedi i puši. Znači, to se ne smije nikako. što znači, je dole zabranjeno ovaj, i ko, to, ko se nađe, koga neko mlađega policija da puši u Ramazanu, ide u zatvor i Bajramu je u, u zatvoru. Do, do Bajrama ostaje u zatvoru. Znači, nema izlaska. Ne znam ko da si. Samo dok odmah te hvataju, nema, znači, niko, ne smije niko. Ni kršćani, ni, ni kršćan ne smije polju. Niko. Hoš jest imaš svoju kuću, ti iskrš. Hoš ti musliman, jeli, pa neš da postiš jest svoju kuću, to je tvoja stvar. na polju ne smiješ. Ja sam došao, on puši. I ja dok sam izletio, ja više njega nisam pitao šta ja imam, kakav problem. Ja sam da na njega. Rekao, sad ćete zvati policiju, ja zadim ovako telefon. Sad ćete zvati policiju. A on mene počeo molit, kaže, molim te, šej, kaže, nemoj. Koji je svako ko ima bradu, dole kaže mu šej. Kaže, nemoj zvat, molim te, kaže, rekao, i ja, nema šta mu, šta mu se nagovorio nisam, Rekao, kako možeš ako biti tako, rekao, ovaj ako bezobrazan. Pa rekao, vidiš ako muslimani posteti, kaže, Allah mi kaže, posti kada stomak me boli. a reko, stomak, me, stomak te boli i reko, cigar će ti pomoći za stomak, on kaže, stomak me, da je on našao da je rekao ne, nekakav razlog, izmislio nešto. je stomak me boli, zato sam zapalio cigaretu. I ja sam opet ostaje, nisam znao kako policija, ali, ali ovaj, uh, hoću kazati, ovaj čovjek gleda se kada koristiš onak se, može li to što si prekinuo post, koristio ti? Ne koristiti ništa. Ima čovjek nekakvu bolest koju ne pomažu lijekovi, što god uzme, ništa ne pomaže. Kako koristiti prekineš post? Jer prekini post nakon toga šta? Opet, ista stvar. Pa se bolest razlikuje od bolesnika do bolesnika, tako da se ne može postaviti generalno pravilo. Kaže Ivan Tirmizi u svome sunenu. U ovoj mojoj knjizi što ima, to je El Džami, El El sunenu od imama Tirmizije, njegovo djelo, jel? Što mi kažemo sunenu Tirmizi. Kaže, ulema se složila da, ovaj, niko, kaže, nije složna ulema da se ne radi po ovim hadisima, uvijek je neko radio po nekom od tih hadisa, osim dva. Kaže, hadis Ibn Abasa o spajanju, kada je poslanik sam spojio šta u Medini. Nije bio na putu i nije bilo kiše, nije bio u strahu. I kaže hadis o ubijstvu čovjeka koji pije alkohol. Imamo hadis da je poslanik sam rekao, ko pije alkohol, bićujte ga. Pa pije, pa čujte ga, pa pije, pa, pa, pa čujte ga, pa pije, pa ubijte ga. Četvrti put da ga šta? E, taj hadis, kaže, ova dva hadisa ulema ne radi po njima. Što se tiče prvog hadisa, Abdullah ibn Abbas, to nije ispravno. Ima uleme koji su radili po tome hadisu i koji spomnio taj hadis, znači i da se radilo po, njemu. A što se tiče hadisa, ovaj ubijstva jeli, čovjeka a, koji konzumira alkohol, došlo je, jeli, došlo je e, kod većine izrazite većine leme da je taj hadis dokinut. Da je taj hadis dokinut, znači da se neće ipak osoba, kaže a, e, Ibn Hazm da je samo Abdullah ibn Amr ibn As radio po ome hadisu, a to je šta? Ubistvo čovjeka koji četvrti put pije alkohol. I to je, kažemo, kod većine uleme, to je šta? Dokinuto. Kaže Ibn Munzir, kaže većina, izrazita većina uleme, kaže složila se da se čovjek neće ubijati nakon četvrtog puta, osim, kaže, iznimnog mišljenja kod neke uleme. Onaj ko spoji braću namaze bez opravdanog razloga, kaže Omer radijallahu talanhu, kaže on je učinio jedan od velikih griha, od kebaira. Minel kebairi, el džemu gajri odr vene salatejni. I većina uleme je složna na tome, čak neki ne ode konsensus, da čovjek ne može spojiti u mjestu boravka bez čega? Bez opravdanog razloga. I to je ono što su upali neke zalutale sekte, najviše šije u to upale da uvijek spajaju. Kad mu god naleti spoji. A, znači oni spajaju, on nije samo problem, oni potiru po, po, po, po cipelama. Ne po cipelama, po koži. Noga gola i potire po koži. Znači dođe i abdesti se i a ja sam jednog na umri kad sam bilo uhvatio. Šta radiš to? On abdesti, dedo. Ovako gleda u mene. tako se rekao, ne abdesti. A on opet gleda u mene. To rekao gore kod vas. Ovdje rekao, peri, peri noge. A on gleda, došao, znači oni, koža, koža, potaru po koži, znači po koži. I one ajete uzimaju, jeli, da, da, onaj, da li se potiru noge ili se... Poslanik sam nikada nije potirao po nogama, uvijek je pravo noge, ili je potirao po A to da se potiru po, po, po, po, nogama, da se potire, znači po koži, kao što mi potiramo po čarapama i po tako oni potiru po koži, tako klanjaju. Taj namaz je batil. Namaz batil. Jer je to suprotno ili konsensusu, onome što liči konsensus ili islamski učenjaka od ehlu Molim? Pa jeste, Buharije i Muslim su priče za malu djecu, a oni uzme, jeli, ovaj ajet, momsahu birusiku, oni kažu, bi, bi, bi, džulekum. Vo wa arđulekum, wa wa bi bilo da se znači potare. Dobro, Lema je govorila znači, o tim, o tim o ajetu i o značenju ajeta i tako dalje, ali ono što je praksa poslanika, sam znači potvrdila, jasno jeste, nije da se potire po nogama, nego da se noge, jeli, peru. Ovo bi nešto bilo, a hadis Abdullah ibn Amra, odgodite ga do, kad budemo govorili o ovaj, eh, onome kazni čovjeka koji pije alkohol, doćemo do toga, eh, onda ćemo govoriti tela o tome, jeli, kakav je propis kada je u pitanju, kada je u pitanju čovjek koji konzumira alkohol i nakon četvrtog puta, a to će doći možda za nekih 5-6 do 10 godina na red. Allahu ala alamu sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahabi Vidite i braći koliko smo se mi zadržali i uvijek smo u namazu, samo tahareti namaz. Znači, tek smo trećinu knjige ove odradili. A kad smo počeli sa komentarom? 2004. Znači 2012. 8 godina, znači treba će nam 20 20 godina će nam sigurno trebati da ovu knjigu pređemo. I šta smo toga kazali? A to je, braćo, samo 300 nešto hadisa. Šta mislite onda? Kad će insan naučiti vjeru i kad? A mi smo kazali. Koliko smo zapamtili toga što smo kazali? Nećemo tome. Nećemo tome. ovaj... Onda mogu penziju, da. Dobro. Pa je ovo, znači, samo da čovjek ima, da čovjek, braćo, Allah mi da čovjek uči vjeru i da ništa drugo ne skuži, nego koliko ne zna, puno je uradio. Samo da razumije, jer najgora je neznalica koji ne zna i ubijedi sebe da zna, a ne zna da ne zna. Takav je, to su ti, oni, oni slojevi tama i nedaća. Nego ja ne znam, znam, znam nešto. Ali znam koliko ne znam i onda kada čujem nešto, neće odmah potrčati da osvijem, a to je nemoguće, to nema uše. Ne, ne, sačekaj, vidi kako, šta, jeli. Pa čovjek koji, koji često sluša i vidi koliko ne zna, onda sigurno da može biti puno ovaj plodnije tlo za primiti, znači materiju i znanje od onoga koji nije nikada jel, učio. Jeste. Wallahu ta'ala alim, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ko ima pitanja vezani za očinu, smo govorili mimo toga. Boj. Ako sad krenuli smo, znali da ideš Ne to je I sad, kad bi došlo do onoga ti kreneš odavde iz Linca, kreneš za za Salzburg, nije bitno. I odma u Ansfeldenu spojiš. Samo od ona, iza one table, Linz, gdje je prekrižena tabla, odmah iza table staneš. E, to ti je to. Zato što je, zato što je, nije, ne moraš ti preći. Ti moraš imati nijet da ćeš preći šta to? Rastojanje. Jel u redu? Zato čovjek koji je krenuo Kirdov, prvi smo spominjali. A nije nijetio da ide gdje? U Makedoniju, dođe do Kirdova, ne smije spojiti. Jel u redu? Znači, ne, ne, ne, to je drugo. A ovo čovjek, ja nije tim odavde, krećem za Bosnu. Odmah dok sam izišao iz mjesta boravka gdje živim u Lincu, ti iz Trauna dok iziđeš, znači gore negdje, ne znam, prošao si, kako se zove već gore, ne, nije bitno, gore odma znači možeš spajati jer si izišao iz mjesta boravka, samo je bitno znači da imaš nijet da putuješ duže. A što, a što šerih iziđeš iz kuće, znaš da ćeš napraviti 200 km, baš okolinca, a ne živiš u Lincu, mu ja živim u Astanu. Vozat ćeš se okolinca. Da. Dešava se sigurnost, ne? E sad, pa ćemo mi spojiti ili nećemo spojiti? Do Vels. A drugo je mišljenje, Čovjek koji izlazi i hoda oko grada, voza se, a nije ovaj nije udalio se znači od, od mjesta boravka, znači tu razdaljinu, a izišao je van, postoji velika mogućnost da on ima pravo znači, da, je on u propisu putnika. Zato što je on, da je u propisu putnika, zato što on prelazi tu razdaljinu. Da li je ta razdaljena sa sjeverno ili južno ili otići pa se vrati, po, to je druga stvar. Ja nisam nigdje do sada uspio, znači, naći, nešto sam tražio, možda nisam dovoljno tražio, znači, odgovor na to pitanje. Tako da ne mogu kategorički tvrditi, ovo je ono što ja nekako, jeli, zaključujem i smatram. A Allah najbolje zna ovaj da treba, znači, dodatno o tome. To sam nekoliko puta pitan i nisam mogao naći nekoga koji o tome govorio i spominjao. Kaže, možda nisam dovoljno tražio, u svakom slučaju treba potražiti pa neka to ostane možda pitanje za naredni put. Jer ono kad govori put, ide čovjek na put, odlazi na put, krati, vraća se, a to znači e, dole po Rijadu nema cušteldinsta. Po Rijadu i po Meki nema cušteldinsta da hodaš oko grada i u redu da napraviš 200, nema 200 km da napraviš i ovaj da, da li možeš spajati, da možeš spajati. Potranje po čarapama, nekada kad čovjek to uradi, desi se neki anefija da vidi, onda njemu to ne paši, kad je to vidi samo po mesvama, što je ne razumijem kako je, šta je nje s Dobro? Dobro? Neka čovjek najde na hanefijski mesec koji kaže to što raditi nije ispravno. Pa jeste. Nije ispravno. Nije ispravno po hanefijskom mezu po čarapu. Da, ali šta je nama dokaz da mu kažeš mi što radimo? Dokaz je reci da je prenešeno od osama sahaba. Ima Mahmed kaže od osama sahaba se prenosi potiranje po čarapama. Ima hadis Al-Mughir ibn Šobe, kod Tirmizija po čarapama, nema se različila od vjerostojnosti, ha, jedni kažu sahih, drugi kažu daif, Ahmed Šakir ga ocjenjuje ispravnim. Hadis kao hadis, Allah valim da ne može proći, potjeruje po čarapama. Ali imamo osam ashaba koji su potjerali po čarapama. Reci, od osam sahaba se prenosi potjeruje po čarapama. A nema nikoga da ashaba da je kazao suprotno tome. I od brojnih tabina, znači prenosi se potjeranje po čarapama. Tako da ona koji ne bude ubijeđeni nakon toga... ja sam šafija. argument Zanima me kakav je namaz bolesnika. Ovdje se radi o bolesniku koji teško je bolestan, često je vezan za krevet, teško ustaje i često gubi svijest. Može li takva osoba skraćivati ili spajati namaze? Da li će osoba koja podne krene na operaciju sastaviti namaze podne i kindiju? A, što se tiče e, spajanja i skraćivanja e, putnik, ovaj bolesnik neće skraćivati. Nema pravo da skraćuje. Skraćivanje nikako ne dolazi u obzir. Taman da klanjao sjedeći, klanja na način kako može klanjati, ovaj, ako mu je opterećenje stojeći, ne može, to, to mu je opterećenje veliko, sjede, ali klanja puni namaz, nema skraćenja. A spajanje biva ako u ovome slučaju ovdje bolesnik pa osjeti pa e, ovaj velika je vjerojatnoća znači da bi se mogao izgubiti tako dalje da osjeti ili, ili to mu se često dešava, e onda to možda ima svoje mjesto da spoji. A ako ostavi taj namaz pa ga klanja kad se probudi nema griha. Jer on znači nije bio dužan šta da nije bio dužan da, da, da, da ga spaja prije toga. Čovjek se rasvijestio, nije bio sebi, nije 15 dana došao u sebi, bio u komi, kad ustane, samo šta? Naklanja te namaze, on, ih nije namjerno, znači, ostavio. A što se tiče osobe koja u podne krene na operaciju, hoće da sastaviti, zavisi kakva operacija. Transplantacija srca, rasporega svega, traje dugo. Imate operacija koji zahvati 15-20 minuta, ideš tamo, budiš se nakon eh, anestezije, ne znam, po sata i u nisko vrijeme ti već na krevet možeš klaniti, Nećeš spajati. Jer tu spajanje znači ovaj, znači ako može, jedino sada ako osoba ustane posle operacije, pa zna se da djeluje dugo ona anestezija, da tako pa je ono malo ustane, se, pa odmah pada, ne može pa to je druga stvar. Opet znači to je zavisno sve od bolesnika do bolesnika. Kakva je operacija, kako je nakon toga, ako se može probuti u naravno sad u periodu, na primjer ide, ide u, jedan sat ulazi u operacionu salu, pola dva, i izlazi iz operacione sale u, ne znam, u pola tri, on, znači, može klanjati sve do 8 sati, može klanjati kindiju. On se može do kindiju oporaviti u potpunosti i na način, znači, kako može tu da klanja u krevetu, ovaj, nema potrebe, znači, da spaja. A ako zna, znači, da će dugo ostati, pa da se neće moći probuditi nakon operacije, o tome, onda neka spoji. Što se tiče putovanja, znači, za žene, upravo tako, ako nije put, žena, znači, smije otići autom negdje gdje je daljina 40 km, 30 km, da ode od, recimo od, od Linca do, do, do, do, Velesa, ne smeta. To nije put. I po ispravnom mišljenju ona mogla putovati tu sama. Ako je put dalje od onoga što je put, treba imati mahrema sa sobom. Što se tiče ženske djece, znači da putuju, da idu na izlate, ispravno je, ako bi išle znači do kraja, da gledamo minimum, minimum je da kažemo, ako je punoljetna, ne može ići. Na put, bez mahrema. A ako nije punoljetna, može. To je znači minimum iako je preče i bolje, znači djetetu naći nekakvu zamjenu. Da se kaže, čeri nemoj ići na izlet, babo te vodi, ide negdje, babo će to nadomjestiti. Jer ti ako djete naučiš tako da ide, znači ide jednu godinu, dvije godine, tri godine nakon toga, onda nastaju problem. I nisi dijete znači kao više znači da ne putuje. Nego trebamo dati nekakvu zamjenu, nekakvu alternativu. Ali ako, ako bi neko rekao dobro je jel haram da ide, a nije punoljetno, ne možemo kazati da je haram. Kao dijete koje nije punoljetno, treba ga puš da klanja. Ali ne klanja ima deset godina i ne klanja jedan namaz i ostane. Je to haram? Ne možemo kazati da je haram. Kod većine uleme djeca bivaju obavezana propisima nakon prvenstva. To je ispravno mišljenje. Ali jeste poslanik sam naredio da ga udarimo, da ga privikavamo, jer teško će dijete, curica se oblači, kako se oblači? Kaže, nek se ona, kad dođe vrijeme da se pokrije, pokriće. Dobro, kako se oblači do pokrivanja? Oblači se u mini suknice, oblači se kratko, ona je curica i onda treba od jednog dana iz mini suknice da upadne u šator. Ne može tako. Neće ona to prihvatiti. Nego treba, znači, dijete, to je ta postepenost, treba ga polako privikavati. Pa preče je, znači, da, se, da, ne ide, a ako ode, ne možemo kazati da je to haram. Jesu. Ako je puno, definitivno. Znači, ako je punoljetno, znači, definitivno, znači, ne smije bez razilaženja, znači, ne smije ići bez roditelja i roditelj mora tražiti, ako škola prisiljava, onda da on ide, onda ti, ti izlati sami imaju druge probleme. To dijete koje ide, kako će klanjati tamo? Šta će jesti? S kim će se družiti? Znači, to, je, to sve pitanja koje ti ne može dati odgovor. A, dijete ide tamo, momčići idu, ne znam, 13, a, a dobro, kod sunica je drugačije, treba je mahrem. Dobro, momčić ima 15-14 godina, 15, ljeta. I ode dole. A znaš da šara sa namazima, da ga niko uhvat ne može, uvijek ga moraš, ovaj, jel, eh, gledat, je saletio, klanjao, nije klanjao. Odlazi dole, kakvu će hranu jesti, šta će, sve sto pitanje. Pa treba, znači, gledati nekako alternativa nađe za tu djecu, a ne ovaj pusti da idu, znači, Našto ako je to na više dana i o tome, onda je problem još teži. E, ko je u komi mjesec dana i probudi se iz kome, on treba naklanjati jer on nije svjesno ostavio, znači, to je ko čovjek koji zaboravi namaz. Jer čovjek koji, je, čovjek koji je u komi, on nije priseban. I on znači kada se probudi, naklanja se sve namaze. Za razliku čovjeka koji kaže ne ide klanjam ovaj mjesec dana, neću, na godišnjem sam. I ne ide ovaj mjesec dana. I onda istekne godišnji, hoće naklanjati? Kod jednog dijela uleme Leme je ponoš to dobro tako da neće. Kaže, ti samo što ti ne možeš više naklanjati. Ti isto namjerno ostavio sjes, sad bio se čovjek koji je u komi, ne može klanjati, jel tako? Koliko se žena može otkriti pred drugom ženom? Znači, pitanje glasi šta je avret žene pred drugom ženom? Kod većine oleme, avret žene pred drugom ženom je od pupka do koljena, kao muškarca pred muškarcem. Kod većine uleme. Najispravnije mišljenje našeg imama Ebu Hanife, rahimahullahu teala, koji kaže žena otkriva pred drugom ženom ono što otkriva pred svojim mahremima, pred svojim bratom i pred svojim babom. Mjesta abdesta, mjesta ukrasa ili malo doda na to. Šta otkriva? Otkriva znači gla, kosu, jel kosa je ukras, otkriva vrat, otkriva ovaj gornji dio gore, znači grudi, gornji dio gdje dolazi lančić, jel u redu, pod, podlakticu, jel tako, i dio gore nadlaktica, to se sa pere pri abdestu, jel tako, da se, što se više pere ne smeta, dole otkriva noge, potkoljenice, ali one se peru i tu se isto stavlja one halke, jel tako? To danas nema, to je prije bilo ranije, to je halke zveketale kad su žene hodale, pa im je zabranjeno da udaraju nogama, da zve, zveket, zveketi, znači ti da se čuju. To otkriva. Ali to da žena dođe pred ženom, utegnuta, i ovaj njeni ukras i sve ovaj utegnuto i ocrtava i stidno mjesto, tako to je zabranjeno. To je zabranjeno. Čaman bila pred ženom. Ne smije znači takva dolaziti, nego znači treba dolaziti kako, kako izlazi pred svoga brata i oca, tako izlazi pred drugu ženu. I to je mišljenje, inša Allah, i mama Ebu Hanife, koje je, ako Bog da, ispravno. A to da je samo avret žene e, pred drugom ženom od pupka do koljena, to je, to je malo sporno, problematično. Problematično znači, ovaj, znači se žena kad bi sjele u takvom stanju i pričale i pila kako one nisu napravili prestup. To je malo, to je neprihvatljivo to je shodno ciljevima šerijata i šerijatskom ahlaku i tako dalje, to je neprihvatljivo. Tako da mišljenje Ebu Hanife, ako Bog da, ispravno. Jesi. Reci. Bravo. Kad uzmeš abdest i obukao si čarape, ne trebaš imati opće nije da ćeš potirati po njima. Nego imao si nije to ovako, obuću čarape, ali kad dođe i Kindija, ja ću skinu čarape i noge. I došlo je Kindija, kažeš neće, ja ću I potreš. Znači ne moraš prilikom oblačenja mestvi imati nikakav nijet. Mestve ili čarape, nije bitno, kod nas je to jeli, isto. Znači obukao ti mestve ili čarape, bitno je da je obučeš na čiste noge i nakon toga potiri ne trebati nikakav nijet. Znači to je da nekome da usloviš Kaže, hoće da potraži, stani, stani. Ja jesi imao nijet kad si oblačio za potiranje? Kaže, nisam. E, kaže, ne možeš moraš. Ni, to nije ispravno. Bitno je da si obukao na čiste noge i one su time oblačenjem čarapa na čiste noge, one postaju mestve, odnosno možeš potirati po njima. Jeste, ono po čemu se potire mora pokrivač lana. Mora pokrivač